do të shohim në rastet e shumta të asaj se si iu ka tut haramit dhe na mëson neve në medresën e vet ky hoxhë i madh i selefit se si duhet besimtari t'i ruhet haramit si duhet besimtari t'i ruhet haramit po ashtu ka thonë ibn Ma'ini la yus'alu an mithlih për çiftin e tij nuk ban me vet dijetart për çiftin e tij nuk ban m'i pyt dijetart i cili ka pas prejardhje arabe dhe takohet me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam te gjyshi Në shtëpi ka falë namaz gjatë sadikan tebdu fi gjenebatihi drejtësia e tij është pa në ftyr munajat el istikfar e ka lutë Allahun sinqerisht ue tefidhu minhu dumu'u taib shpesh her e shihni njerëz duke kajt për Allah dhe prej cilësive simbolike që është dallue prej tjerve Rabi ibn Khuthejm ka qenë fshehja e veprave Fshehja e veprave, saqë edhe nëse ka lexu Kur'an, e kanë pa njerëz e ka mbulu Kur'anin, e ka mbulu Kur'anin dhe nuk ka dasht me pa veprën që para me bë veprën para syve të të njerëzve. Ka thënë Ibn Mas'udi Inna nakhshahum alayka innama yuridu rajulan lahu ashiratun yamna'unahu min al-qawm. Ibn Mas'udi radiyallahu anhu Ka qenë ai sahabi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i cili ka mësu këto nxansa. A na e dimë ngjarjen e Ibn Mesudit se çfarë sahabiu ka qenë. Ibn Mesudi është kërku nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që të dalë të lexon suren Ar-Rahman. dhe ka dalë e ka lexu suren Rahman para mushrikëve në Mekë dhe e kanë kput veshin. Dhe ky sahabi në këtë mënyrë i ka edukue edhe nxënësit e vet, e ndër to ka qenë ma i afërti Rabi ibn Huthaimi, shoku i Ibn Mas'udit radhiyallahu anhu wa ardah. Mos u lutni një herë ju për t'u shkatrru për gjithmonë, por lutuni në vazhdimësi, se s'ka atje shkatrrim. S'kanë m'u shkatrru njerëzit. Thumme afaka fa raja'a Abdullah ila ehlih, kur është zgju dhe alivanos, prej alivanosjes, atëhere ka kthy në shtëpinë e vetë. Një natë prej netëve, Aishja, vajza e vetë, hin te ai, shtëpi. Dhe nuk është ditë ndonjëherë prej transmetuesve që transmetohet. Për Rabi ibn Khuthaimin thotë me vite kemi jetu me ata, nuk dimë që të ka thonë Rabi ibn Khuthaimin ndonjë fjalë të keqe. Nuk dimë që të kishte thonë ndonjë fjalë të keqe. Prandaj e ka thonë Fjalën e Allahut subhanahu wa taala, mos fol keq, vetëm se mirë fol. Fa innal abda mas'ulun an lafzi, sepse njeriu do të pyetet për fjalë që i thotë. ka qenë prej njerëzve që e ka kultivu frikën e Allahut subhanahu wa ta'ala e ka prodhu ata prandaj dhe në oborrin e shtëpisë së vet e ka pas një vorr në oborr të vetin Rabi El Khuthejmi e ka pas një vorr madje le që ka pas vorr dhe kur është dalldis apo kur e ka pas ndje zemra e vet është dalldis pas dashurisë së dunjas ka hi në vorr madje e ka mshel me ciglla Ngase vorret te arabët bahen në formën L, quhen lahd, kështu në këtë mënyrë, jo sikur te na që bëhen kështu. Në formën L, ngase toka është ma e thatë, edhe rrin. Edhe në këtë formë, këtu ka hi, i ka marrë cigllat, tullat edhe i ka rendit, mbrapa mas asaj, kur ka ndet një kohë t'gjatë, i ka largue tullat edhe ka dal, i ka thonë vetes, me fjalën e Allahut xhele ve ala, Rabbi rxhiun, o Zot, Banorët e Xhehenemit kanë me thonë, O Zot, na kthe neve në dunja edhe një herë. Rabbi rji'un, la'alli a'malu salihan fima tarakt, t'i bëj do vepra, të cilat vepra i kum lan. Thot o nefsi jem, thoshte Rabi El Khuthejmi, o nefsi jem, ja tash Allahu të ktheu në dunja, puno. O Rabi El Khuthejm, ja tash Allahu të ktheu ti në dunja, puno me veprat e mira. Saqë nana e vet, Fe idha bi ummihi tabki, edhe nana e vet qante së bashku me ta se iu dhimbke djali i vet. I thojke: "Ya bunayya la'allaka qatalta qatilan." O biri jem, ça shumë je duke kajt n'namaz, ndoshta e ki vra ndonjanin prej njerëzve. O biri jem, aq shumë je duke kajt n'namaz, ndoshta edhe e ki vra ndonjanin prej njerëzve. Thotë: "Po, oj nana jeme, kum vra." Thoshte, Po, oj nana jeme kum vra, men hadha al-qatil? I thoshte nana e vet, Kush është ky person që e ki vra, shkena ta pagujna dijen? E mos hiq gjynah, por me mendon të nanave që ka vra. Thoshte, Po e kum vra veten time oj nanë me gjynah. E kum vra veten time oj nanë me gjynah. Dhe prej ibadeteve që i bënte Rabi al-Khuthejmi ka qenë murakabetullah vetëkontrollimi apo kontrollimin që e bënte Allahu xhele ve ala vetëkontrollimin që e kishte dhe frigën që e kishte Allahun Subhanahu wa ta'ala në vetëmi andaj vllazër në kohën e selefit në kohën e muslimanëve të parë i kanë mësue nxanësat e vet sahabët me i pas frigë Allahut Subhanahu wa ta'ala në vetëmi ma shumë se në publik I kanë mësue sahabët, nxanësat e vet, mi pas frikë Allahut në vetmi, ma shumë se mi pas frikë Allahut subhanehu teala në publik. Nga se mi pas në publik, një dynja i ka. Por se këto kanë qenë ata njerëz që janë provoku prej mëkatarëve, gjynahqarë. Dhe i ka ndodhë një ngjarje interesante te Rabi El Huthejmit me një grue e cila ka qenë lavire në atë kohë. Dhe ka qenë e bukur. Dhe mëkatarët, gjynahqarët e mëdhej, mufsidint të prishtit, munafikat janë mundue me mashtru Rabi El Huthejmin. Dhe kanë shku, kanë pagujt para të majme, deri te ajo lavira e njohur edhe e bukur, i kanë dhënë para asaj dhe i kanë thënë ta nxirrsh një puthje prej Rabi El Huthejmit. Jo ma shumë. Kishte Rabi El Huthejmi, të cilin s'kishin mundësie, s'kishin mundësi mi bo mëkatarët, edhe gjynahqarët dhe munafikat, në atë kohë skandal, Allahu e pastë mëshirue. Po ashtu, ka qenë prej njerëzve që kanë ndejtë në xhaden e Rasulullahi sallallahu alejhi sallam. Dhe kanë qenë në istikame Se se ka ardhë muslim nga muslim el-Betin An Rabi Se rabiut i ka ardhë vajza e vet I ka thonë ja ebeta O baba jem A të shkoj të luj me njerëzit Ka thonë idhhebi fekuli khejra Shko luj Mi po mos gabo me thonë ndonjë fjalë të keqe Mos gabo me thonë ndonjë fjalë të keqe Dhe kjo ka qenë edepi Etika Dhe edukatën Që e ka dhonë fmijve t'vet Dijeni vllazër Se shumë prej problemeve që i kanë muslimanët sot Duke fillu prej hoxhallarëve deri te xhamatliu më i vogël, prej hoxhallarëve deri te xhamatliu më i vogël, janë probleme të edukatës familjare. Janë probleme të edukatës familjare. Andaj Rabi El Khuthejmi kujdesej shumë për eduk edukimin e vajzës së vet, Aishës. Rahimahullah, të cilit i kishte thënë, të cilës i kishte thënë, shko luj me një me fëmijt, po wala takuli illa khaira dhe mos thuaj ndonjë fjalë vetëm se të khairit. Ka thënë njëri prej fisit Beni Temim, kam jetu me Rabiun 20 vite, fa ma sami'tuhu yes'alu an shay'in min amri ad-dunya illa marratayn. S'e kam dëgju asnjëherë duke fol për punë t'dunjas vetëm se dy herë. Një herë ka qenë ajo pyetja që e ka ba njëri prej njerëzve a ki gjallë nanën dhe i është përgjigj, e dyta kem lekum mesxhiden, i ka thënë sa xhamia i keni ju. Kto jen kon dy fjalë të Rabi el Khuthejmit që ka fol gjatë 20 viteve me nxënësat e vet për dunja. Muni me paramendu vëllezër. Sa muhabetin e dunjas na e bojna. Sa muhabetin e dunjas. Rabi el Khuthejm, ky nxënës i Ibn Mesudit nuk ka fol gjatë 20 viteve vetëm se këto dy fjalë për dunja. Çdo fjalë që e thoshte ai, e shkrujke n'fletore. Thumma yuhasibu nafsuhu 'inda al-masa. Dhe n'mbramje, në mbramje e llogaritke veten për fjalë që i ka thanë. Ka qenë prej njerëzve muhlisa dhe medrese e sinceritetit në vete. Sa që përmendet se është kujdes me me i fsheh veprat e veta. Sa të nevojshëm jemi në kohën e Facebookut dhe Twitterit sot o vëllazër, njerëzit me i fsheh veprat e veta. Sot, sa të nevojshëm sot, jena në këtë kohën dinamike, në këtë kohën e internetit, që njerëzit me i fsheh veprat e veta. Saqë sot, subhanallah, gjejmë na njerëz, gjejmë, gjejmë njerëz, hajnë edhe pinë dhe i fotografojnë, hajen dhe pijen e vet. A nuk e dinë se ka njerëz të cilët ndoshta nuk kanë mundësi me, me, me shiju qeta kurrnjëherë. Dhe kjo ka qenë ai parimi i Omar ibn Khattabit. Madje ka njerëz që i bëjnë ibadetet e veta dhe i fotografojnë. Madje ka njerëz që gjitha këto sende i bëjnë dhe lavdrohen dhe komentojnë dhe harrojnë ata se një ditë prej ditëve njeriu do të dalë para Allahut xhelle ue ala dhe se ekspozon veten para rrezikut të zhdukjes së veprave. Andaj vëllazër, sa të paktë janë ato njerëz në kohën e sodit që edukojnë xhematin, sa të paktë janë ato njerëz sot që edukohen në hijen e asaj që me i bo veprat vetëm për Allah. Sa vepra sot njerëzit i bojnë vetëm për inat i kojshisë. Për inat i filan shokit, filan hasmit, për inat i dikujna e kështu me radhë. Për inati e mësoj Kur'anin thot njani. Jo, Kur'ani s'mësohet për inat. Ibadeti s'bahet për inat. Ato bahen për Allahun subhanahu wa taala. Andaj Rabi' al-Khuthaim transmetohet nga ai, "thot kana amalu Rabi' vepra e Rabiut ishte Në tërësi, e gjithë vepra e Rabiut ishte në fshehtësi. In kana la yaji'u ar-rajulu wa qad nashara al-mushaf, do të nëse vinte ndonjoni prej njerëzve e kishte hap Kur'anin e mshëlte. E mbyllte Kur'anin nëse vinte ndonjoni prej njerëzve. Po ashtu, ka qenë prej njerëzve xhymert edhe dorëdhanës, saqë një ditë prej ditëve Ka dashtë me ngranë pul, i ka hangër pul. Katërdhet ditë është mendu edhe në fund i ka thonë grues vet, oj gru m'hahet pul. Ka thonë, pse, pse nuk tregon? Ka shku në pazar, e ka ble, e ka pre gruja e vet dhe krejt, e ka përgadit, derisa ka ardhë një fukara në derë. Ka ardhë një fukara në derë, e ka kërku sadaka. I ka thonë grues vet, përgadite qat pulën hazër dhe jepja. Ka thonë, o burrë, une që sa kohë du me t'bo ty pul, me hangër, Edhe ta përgadita, e ta ndreqa në mënyrë ma të mirë, tash dush, dush me ia dhon fukarasë. A nuk ban me ia dhon qato të holla? Ka thonë ban. Nëse ki qato të hollat të pulës, jepja. I po ka thonë, mbledhi edhe të hollat, edhe pulën s'bashku bani me një letër, edhe jepja. Edhe e ka dhonë. Ka qenë prej njerëzve xhymert, që kanë shiju këtë ibadet, që është i lavdrum te Allahu subhanahu wa ta'ala. Po ashtu, prej fjalëve që janë thonë për sadakan që ka dhonë Rebiu, i kanë thonë familjes vetë, apo vajza e vet, o babë, pse jep filanit të holla, apo pse jep filanit ushqimin, ka qenë një rast tjetër me hallvë, të cilin e ka përgatit një të gruja e vet, dhe ajo hallvë është përgatit kohë gjatë, edhe nuk ka qenë speciale, dhe ka ardhë një fukara me lipë, Dhe e ka dhonë, i ka thonë o bab, pse e filanit, kur ai ka qenë njeri naiv, apo i afërt me çmendurinë, filani, kur, kur ka thonë, ai nuk din se çka është e ambël e çka është ith. As nuk e din ambëlsinë, as ithinën, as nuk e di vlerën e saj. Ka thonë, mirëpo, Allahu është ai i cili e din. Po ashtu është dallue me frikë prej Allahut subhanahu wa taala, në veçanti nuk ke mujt me gjet sulm ndaj dikujt prej njerëzve nga gjuha e Rebi, e Rebiut. Siç i ka ardhë në mexhlisin e vet, Mundhir eth-Theuri kale, hadithna, hadithna ejuhe shejkh, i ka thonë na tregon edhe na fol, o hoxhë, Ndërsa sa i përket xhahilit, fela tuxhahilhu mos u ban xhahil me ata së bashku. Besimtari nuk bën me nënçmue, e xhahilin nuk bën m'u bo njeri me xhahilin së bashku me ata. Po ashtu ka qenë prej njerëzve që ka ba sabër në rrugën e Allahut subhanahu wa ta'ala derisa Allahu xhel-le ue ala e ka sprovu me smundje të paralizës mirëpo kjo nuk e ka ndalë asnjëherë nga ibadeti ka qenë i smut shumë i sprovum me paralizë dhe ka mbet në shtëpi një kohë të gjatë derisa i ka angazhu disa nxansa të vet që në çdo kohë të namazit me marrë me çu në xhami Fela tetedawa dhe i kanë thonë njerëzit a nuk shërohesh ti? A nuk merr ndonjë doktor me të shërue? Ka thonë po, kisha marrë doktor, mirëpo ka thonë Adit e Themudit edhe Ashabur Rresit edhe shumë prej fiseve që i ka dënu Allah s'i ka ba dobi mjeku. Ue fihal auxha i ka duru gjithë këto dhimbje në rrugën e Allahut subhanahu wa ta'ala, po ashtu ka qenë prej njerëzve që Po ashtu, njëni prej njerëzve i ka thonë, o Rebi, a nuk falësh në shtëpinë tande kur Allahu e ka leju këta, dhe Allahu dëshiron që njeriu t'i ban lejesat e tij sikur që i dëshiron me i ba farzet e tij, ka thonë nuk kam mundësi me ndëgju haja ala salah dhe haja ala falah e mos t'i përgjigjna Allahut subhanahu wa ta'ala dhe nëse ish dasht isha përgjigj Allahut edhe zhag duke shkue fe men semia minkum munada es-salati kush të ndëgjon prej juve thirrësin e namazit Në shpëtim, fel juxhib hu ue leu habua, le t'i përgjigjet qoftë edhe nëse shkon zhagas. Kështu në këtë mënyrë, edhe ka mbet i smut një kohë të gjatë, derisa e ka thonë një fjalë interesante, thotë, jam çudit me mbretërit, si ata i ndreqin pallatet e veta, e melekul mouti jua merr shpirtin. Ndreqin pallatet e veta për m'u mbrojt, fortifikata, kalaja. Mirëpo, vjen melekul mouti jua merr shpirtin prap. Edhe çuditem me melekul moutin, me melaqen e vdekjes, si shkon atij fukaras, më të dobt, që ndoshta e lyp bukën e vet nëpër gjubre, i vjen era atij, E njerëz ikin prej atij e melaqja e vdekjes nuk ik prej atij. Shkon e viziton melaqja e vdekjes, edhe jam çudit thot me mjekun, i cili i shëron të gjithë njerëzit e vetes s'un i gjen çare, shkon melaqja e vdekjes ia merr shpirtin edhe mjekut. Çuditna me këto njerëz. Derisa i ka gjet vajzën e vet para vdekjes duke qajt, ka thon oj bija ime mos kaj. Ja bushraja atel khair Edhe ka thonë vajza e vet, përgëzo baba jem, të ka ardhë hajri, ue eslimi rruha ila bariha, o baba jem dorëzoja shpirtin Allahut, Krijuesit tanë, ue mate rahimehullah dhe ka vdek, Allahu e past mëshirue në vitin 64 prej hixhretit të Muhammedit, sallallahu alaihi wasallam, e vajza e vet është gëzuar vëllazër me vasijetin që e ka lënë, me porosinë që e ka lënë, a gjithë muslimanët e kanë obligim me pas porosinë